Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97 punts de ràdio. Amb el treball de Salva Folgado, en la redacció jo de Arturo Delgado, al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web www.la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit per tal de opinar de tot allò que vos doni la gana encara que la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui és molt clara la pregunta eh, que vos fem en el dia d'avui és la de dir senyores i senyors mirant el que ha passat este cap de setmana i el que queda per davant cap a on mireu? Cap al Sevilla o cap a l'Atlètico de Madrid? És la pregunta que vos fem en el dia d'avui. Mire, uno, uno ve un tan fotut perquè el que hauria de ser un panorama un poc més aclarit després de la derrota del Sevilla i la victòria del València davant l'Eibar acaba per convertir-se en una quasi en un quasi convenciment de que el cap de setmana probablement el València perga l'avantatge que té contra el Sevilla i que ningú me diga Gorero, però miren, el Sevilla té que anar a jugar contra el Celta i per culpa dels jetes, dels cares dures del comitè de competició el Celta se va plantar en aquest partit sense quatre jugadors fonamentals Nolito, Larribey, Cabral i Hugo Mayo tremendo, eh? Bueno, pues el Sevilla jugarà contra els suplents del Celta la setmana vinent. I per si tot això fora poc, de tota la constel·lació arbitral a Muda i per haver en primera divisió, al València li col·loquen com a àrbitre del Santiago Bernabéu ni més ni menys que a l'ínclit Clos Gómez, un dels pitjors àrbitres de primera divisió, un àrbitre que cada volta que li xula València en els últims anys, perquè ara repassarem l'estadística entera, però en els últims anys li fa un forat com un piano i si més no recordeu aquella última jornada de Lliga de fa dos temporades on el València es planta en el Pizjuán i acaba sent atracat per Clos Gómez que decreta una expulsió inexistent i del futbolista del València Club de Futbol, Jonas Gosalves, de cara <coughs> a eh, el partit en el qual el València jugava a la Champions. 20 milions d'euros tenen la culpa. Bé, doncs el tal Carlos Clos Gómez repetim, cada volta que li xilo el dinament a València pues, li fa un foraet. No és un àrbitre que haja caigut bé en el valencianisme este Clos Gómez. <coughs> I per això, tot i que un tenia la mosca darrere l'orella perquè encara no havia sigut la designació arbitral, però sí podies vislumbrar la possibilitat de que el València isquera del Bernabéu viu, almenys. Que no és que estem ja donant per fet que el València va xapar el mar en el Bernabéu, però miren, en Clos Gómez d'àrbitre i amb el Celta de Vigo, que es va trobar el Sevilla el cap de setmana, embalaïdos, uno té la impressió de que anem a arribar a les dues últimes jornades i va ser ahir quan el València tinga o no eh, tinga eh, l'obligació de tancar la seva participació Champions. No va ser fàcil, però per a res, per al València Club de Futbol, tenint en compte que, a més, tots els bons del Celta, que serà el rival d'ací dues setmanes del València, descansen contra el Sevilla per sanció els punyeteros comitès i tots els bons del València Club de Futbol tenen que bates el cobre i se les volen en més tallar eh, per a aquestes dues últimes jornades contra un Celta molt més i tenint en compte que, com dèiem, quatre dels seus puntals bàsics van a descansar el cap de setmana vinent contra el Sevilla. En aquestes dues últimes setmanes que avui ja hem tingut el coneixement de saber què ocorre amb elles. En un principi, la Lliga, que li agrada córrer i pensar poc, va dir, les dues últimes jornades en diumenge, ale, perquè som la Lliga, som medicina de xulos. Molt probablement, molt probablement, algú va, des va despenjar el telèfon i va dir Vostès saben que l'interès de la informatiu de la penúltima jornada pot decaure en gran part perquè n'hi ha... Perdó, de l'última jornada perquè n'hi ha eleccions. I clar, el que passa sempre, que la Lliga avança les jornades i després té que recular. No és la primera volta. Així que donde dije digo, digo Diego. I sí que és cert que manté la penúltima jornada, la 37, per al dissabte 13, si no recordo malament, 9 i 7, 16, eh, 10 i 7, 17, per al dissabte 16, no, per al diumenge 17, si manté i sa última jornada en diumenge a les 7 de la vesprada, però la penúltima, o en este cas la última, la manté, la deixa en dissabte, el dissabte 23, a les 6 i mitja, que, per cert, m'agradaria saber qui és el fenomen que ni a les 6, ni a les 7, ni a les 8, ni a les 9. Decreta que les 6 i mitja d'un dissabte sigui el moment de tancar la lliga. Ole els seus nassos. Ole de ole. 6 i mitja. Demostra que no han jugat ni a la tava. Perquè ahir, en una ponentà que tirava de tos en Mestalla, 30 pico graus, i ja que recordar que algun fenomen se li va córrer posar este partit un diumenge de 12 del matí. Menys mal que algú, algú se li encengué la llum i digui eh, València, 1 de maig, pot no passar res, o pot ser, com diria aquell, la mort a pellizcos. A algú de la Lliga se li va encendre la bombilla i va decidir recular i posar el partit que en un principi estava previst contra l'Eibar en diumenge a les 12 per a diumenge a les 7. I tot i així, ahir ja hi que patir les anacoretes per anar a Mestalla i tragar-se dues hores de futbol a una temperatura altíssima i, per exemple, tota la gent que va a la grada de la mar amb el sol pegant de plànol i, i fent eh, de les seues durant el partit. Per això dic, jo no sé qui és el fenomen, però dir, no, no, anem a manejar l'última jornada de diumenge i dissabte, però ni a les 6, ni a les 7, ni a les 8, ni a les 9. No, no. A les 6 i mitja. Algú me pot explicar per què a les 6 i mitja? Ole el fenòmeno. Ja molt de eh, intel·ligent sol per la Lliga de Futbol Professional. Les eh, 12 de la nit, menys, menys 20 minuts, és moment de repassar tot el que ha donat de si la jornada i ho fem, com sempre, en titulars. Avui descans i demà preparar la batalla del Bernabéu. L'equip tornarà de desplada per tal de començar a preparar el partit del Bernabéu. O també hem dit, sense totes les mirades, una volta Nuno va aclarir que Gallà no estava lesionat. Gens ni miqueta no agrada res de l'entorn del València que el comitè tècnic d'àrbitres ha anomenat Carlos Clos Gómez per al partit de dissabte al Bernabéu. Horaris complets. La Lliga ha donat a conèixer els horaris definitius de les dues últimes jornades en primera. Seran diumenge de 7 de febrer a les 7 de la vesprada i el dissabte 23, curiós, eh?, a les 6 i mitja. El descens a 5 punts després d'esta jornada i de la derrota a Noeta, llevant continua tenint un avantatge de 5 punts al respecte del Deportivo, que és el primer dels equips que ocupa llocs de descens. Males sensacions, dolentíssim final de partit a Gran Canària per part de València Basquet, que ocasiona una derrota per 14 punts de diferència i la pèrdua de la quarta plaça a mans de Bilbao Basquet. Les 11 de la nit i 42 minuts, un Altenel camí entrem en entre els Temes. Recordamos la pregunta en el Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. On la pregunta que vos estem fent és, després del cap de setmana, la gran pregunta és, mireu cap al Sevilla o mireu cap a l'Atlético de Madrid?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 Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua Radio. 11 de la nit i 43 eh, minuts. minutos. Ah, Folgado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues el València que avui ha descansat, però que ja demà, a partir de les 6 de la vesprada, comença a preparar el partit del Bernabéu amb les mirades sentades en un home, mm. en Otamendi. Per què? Perquè José Luis Gallà, eh, en principi, ell pensava en tots que estava lesionat, però en la pregunta que ha sentit del company Javier Azalo de Marca, eh, responia d'aquesta manera al míster del València. Le quería preguntar por Gaya también. Eh, no sé si le preocupa. Eh, sería la tercera vez o el tercer partido en el que ha tenido que retirarse por unas molestias relativamente similares, parece. Uno, si nos puede ser más concreto en cómo está. Y dos, ¿qué le ha dicho cuando se ha acercado, cuando ha salido? Porque ha querido darle una muestra de apoyo mm, importante al futbolista, supongo que por la reiteración en las lesiones. Gaya no está lesionado. i a partir d'ahir només quedava un dubte, o també dir este matí vos desvelàvem mi aquest programa online que tenim 24 hores i que es diu Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, vos desvelàvem que o també dir que tens un esguís de turmell però mateix de Pol, ahir Salva deia que mai se pon esta... Eh, de turmell, no, perdó, de muscle. Un esguís de muscle. Eh, però en, en, o també dit mai no sabem on està l'umbral de dolor, està pendent d'evolució de i a mi me dona que sentar l'argentí argentí va estar el dissabte per a fer-li front a tot l'arsenal del Real Madrid del Bernabéu. No, segur, Manolo, que va estar eh, Otamendi, no ja per aquella manifestació que escoltarem ahir des de la sala de premsa de, de Mestalla, del seu company Rodrigo de, de Pol, sinó perquè, bueno, eh, mm, evidentment, Manolo, coneguent el tipus de futbolista que és eh, Otamendi, que és un jugador que perfectament pot jugar amb qualsevol eh, molèstia, pues si ara, ara Manolo, farem una, una enquesta, no ja dins del vestidor, eh, que hi seria totalment eh, positiva, si no entre els eh, aficionats, pues també, Manolo, la, la resposta massiva seria que Otamendi va estar en el Bernabéu, tenint en compte que va patir ese problema en la, en la primera part, aguantar conforme va aguantar hasta arribar al descans, en el descans ja se li va aplicar eh, una primera cura, un envenatge, etc. Va aguantar tota la segona part, per tant, Manolo sí ja va aguantar lesionat en el moment de, de, de caure lesionat, en el moment de, de major dolor i se duel el davant l'Eibar, està clar que amb temps de, de recuperació també estarà present en el Bernabéu, eh, sense dubte. Així que Gaia estarà, o també segurament també, i pese a aquest esquince en el muscle, també estarà disponible per a, per a la visita al Bernabéu. Bueno, pues eh, és la situació amb Nicolás Otamendi, que va tornar a quallar un gran partit, que va ser l'autor del primer gol del València a centrada de José Luis Gallà, i com dèiem, es retirava en un problema, una dolència en el muscle, hem pogut confirmar este matí, en el arroba esports d'un altre sentit eh, ho teniu, que té un esguins en el muscle, però que està pendent d'evolució i que, com el mateix de Pol, que coneix molt bé Otamendi va dir, l'umbral del dolor amb este jugador mai saps on està i per tant jo crec que podrà estar el cap de setmana davant del eh, Real Madrid un partit ixe Saba, per al qual el comitè tècnic d'àrbitres ha designat Carlos Clos Gómez, <clears throat> cosa que no ha sentat gens bé el valencianisme. Pues sí, després dels precedents que hi ha amb Clos Gómez, la lectura del, del matí la pregunta del matí, Manuel, és que si no hi va un altre, un altre, no? un altre després del que va, va passar recentment en el Pizjuán davant el Sevilla, si no hi va un altre àrbitre per aturar un partit com, com este en el Bernabéu entre el Real Madrid i el València pels precedents fonamentalment negatius que té el València amb este àrbitre però bueno, ja coneguen com se les gasten els del comitè i que en estos casos, Manolo, pues eh, se busquen àrbitres que d'alguna forma pues, no siguen eh, massa crítics o massa perjudicials amb l'equip que juga eh, a casa, en este cas amb, amb el Real Madrid, però sí, no ha sentat gens bé Manolo i ha sigut, bueno, han bramat les xarxes socials en el moment se coneixia la designació de, de Clos Gómez. En algun moment de la vida es creua Clos Gómez en la seva vessant negativa per al València, perquè al principi... Mm. Sí. Clos Gómez en un principi no era tan negatiu. Te vaig a dir més coses. Te vaig a dir unes estadístiques que desconeixes de Clos Gómez i que paren l'atenció als nostres oients. de estadístiques que anem a donar de Clos Gómez, perquè són curioses, Folgado. Clos Gómez, amb Clos Gómez, el València ha empatat dos voltes al Bernabéu. Uh -huh. Ojo, temporada 11-12, Real Madrid 0, València 0. Partides de Vicent Guaita va ser l'últim any de una emeria a la banqueta del València i el València empatava a 0, salva, davant eh, el Madrid al Bernabéu amb el vetetge de Clos Gómez. Però espera que no acaba la cosa. El València trau un altre empat del Bernabéu la temporada també en la jornada 36. Real Madrid 2, València 2, Pizzi a la banqueta, amb golars de Dani Parejo, si no recordo malament, i el primer de Matió de Cap. El eh, Madrid, això sí, empata en el descompte, en el afegit, <clears throat> empata el Real Madrid. Però te vaig a donar una dada més, que vas a al·lucinar una miqueta. L'última victòria del València en el Bernabéu se produeix amb Clos Gómez d'àrbitre. Temporada 2007-2008, el València va al Bernabéu i guanya 2-3 amb dos gols de David Villa i un, atenció, David Mendy. Sí. L'any de Ronald Koeman és l'any de la Copa. El València guanya 2-3 aquell, aquell partit i el xiula Carlos Clos Gómez. Però jo no sé què passa. Des del famós partit a Sevilla de la temporada 2012-2013 Sevilla 4, València 3, que a partir d'ahir Clos Gómez se li apaga la llumeta amb el València. Però el València, amb Clos Gómez, ha de resultats positius del Bernabéu. Cuidado, curiós, eh? Sí, però se'l recorda Manolo perquè va ser l'àrbitre que va apartar el València de la, de la Champions de fa dos, dos temporades amb aquells eh, errors eh, greus arbitrals que van marcar el partit de l'última jornada de la, de la Lliga davant el, davant el Sevilla. Pesa més eh, aquella actuació que no la resta mm. de detalls que és cert, eh, i són significatius que acabes de donar al voltant de Clos Gómez, que eh, llevant aquell partit, Manolo, evidentment no havia sigut un mal àrbitre per al, per al València, però si avui les xarxes socials protestaven contra Clos Gómez és per, perquè precisament Manolo pues, eh, se'n recordaven de lo que va ocórrer en aquella jornada de fa dos temporades, última de Lliga que va apartar que va apartar al, al València de la Champions i que també recorda per allò que li va ocórrer a Ernesto Valverde en la prèvia, en la prèvia del partit i en la posterior roda de, de premsa que va oferir. Bueno, pues sí, sobretot en la roda de premsa que sí. va ser un, un desastre eh, absolut per al eh, equip del València Club de Futbol. Bueno, pues amb això, amb tot això, indica Salva que el València Club de Futbol demà torna, com diem, a les 6 al treball, setmana normal, se descansarà el diumenge després del partit del Madrid, però en principi a partir de demà, que se torna de vesprada, per cert, imagina que per a guanyar dia i mig de descans. Sí, no, no, Nuno el que volia donar-los dia i mig de descans als futbolistes, tenint en compte que venen d'una setmana en la que han disputat tres partits en set dies, així que Manolo avui han tingut festa, demà pel matí també tindran festa, tornaran al treball demà de vesprada a les 6 a Paterna, i a partir d'ahir, Manolo treballant dimecres, dijous, divendres, a les 10, també a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna, l'equip que se n'anirà cap a Madrid divendres de vesprada per a jugar el dissabte 9 de maig a les 8 al Bernabéu en la jornada número 36 de Lliga la van penúltima del campionat de Lliga en la primera divisió. Bueno, pues eh, amb tot això l'equip tornarà demà, com dèiem, en un València Salva que, com dèiem, també ja sap les dues últimes jornades, Celta i Almeria, quin dia i a quina hora es juguen? Curiosíssim, lo de l'última jornada. Sí, a les eh, sis i mitja. Ho has comentat tu, tu abans, evidentment, eh, per a la temperatura que pot fer en determinats ciutats, determinades ciutats encara del panorama nacional, Manolo, pues la temperatura no és la més idònia. Però també crida l'atenció allò de les sis i mitja, vull dir, per què a les sis i mitja, no a les sis? o no a les 7, el per què de la mitja perquè bueno... La de les 6 i mitja és una cosa que a mi també me té intrigadíssim. Ja tenim tots clar que la Champions es disputa a les 9 menys quart, però que una jornada de Lliga en Espanya de repente pase a disputarse a les 6 i mitja, bueno, pues és una circumstància un poc eh, estranya fonamentalment perquè la jornada d'abans no té res a veure tampoc en, en l'horari de les 6 i mitja. Clar, cert, eh, esta lliga està al desastre, Folgado, uh mm. -huh. que per culpa d'aquest pont que s'han agafat els comitès el Sevilla va a jugar el cabo de semana contra el Celta, bueno, contra el Celta B, que Nolito, Larribey, Hugo Mayo, Cabral, no podrán estar contra el conjunto de una Emery. Sí, es el bueno el destrellat arbitral que va a ocurrir la semana pasada, en aquella jornada que van a agarrarse festa, mhm. dichos, -huh. la festa era divendres, pero ells ya van a agarrarse dichos festa, para decidir no reunirse porque divendres era festa y la jornada de dichos era prefestiva. i a partir d'ahir bueno, pues han embolicat de tal forma el, el campionat que d'alguna forma Manol també eh, s'adultera la, la competició d'esta forma eh, de manera? sense dubte Bueno, Saba, ahir en roda de premsa en el postpartit li preguntaves a Dani Parejo per la seva renovació venim mantenint sí. en la sintonia d'Esports 97 nit en la de ràdio mm, des del dia jo sempre recorde sí. Eh. que se va presentar a Paterna la renovació de Paco Alcácer des del dia que es presenta la renovació de Paco Alcácer venim mantenint aquesta sintonia en este programa que la renovación de Parejo está complicada. Pro complicada. a ir a pregunta de Salva Folgado, el matiz futbolista, Dani Parejo, de això. Bueno, está todavía parada. Yo creo que hay cosas más importantes que estas. Eh, nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando jugar eh, Champions League, la máxima categoría para el año que viene. Creo que eso es más importante eh, para mí, para el club, para los jugadores que, es lo mío personal, sinceramente, lo veo así. Y bueno, yo creo que cuando sea el momento oportuno y, y lo veamos así, pues ya veremos lo que pasa, pero creo que a día de hoy no, no sé, no, no me gusta hablar de, estas cosas. No le agrada, on en el camp, no le agrada parlar... Sí, no, lo típico es, además entrarmos pues, centrarnos en el final de temporada y una vuelta acabe, pues ya se centraremos en lo que, bueno, que es secundario, en este caso Parejo parla de que lo principal es que el equipo aconseguisca el objetivo para la próxima temporada y a partir de ahí que se centraría en la renovación, pero acabem de escoltarlo está eh, parada. De fet, Manolo, la, información que tenía es que va a haber una reunión seria y que a partir ahí pues, no ha tornado a producirse capa cap reunión eh, en las pretensiones económicas del futbolista a las que de momento no arriba ni te intenció de arribar el club y a partir ahí pues, la situación está está A Parejo el que le agradaría? Parejo el quedarse, es eh? Sí, sí, no, no, Parejo el quedarse, se es dubte. Pero también ser que ningú espera ningú eternament en la vida. I que de moment el que n'hi ha, vull dir, les distàncies que n'hi ha entre uns i altres semblen a hores d'ara insalvables. I això va en detriment, lògicament, del futbolista. Però, bueno, veurem de qualsevol manera eh, com eh, tot això acaba eh, derivant-se o solucionant-se d'una manera o d'una altra. S'han fet entrevistes, la Lliga ha fet entrevistes a tots els presidents de primera divisió al voltant del decret llei que el dijous el Consell de Ministres no s'ajorna, sinó que s'avança, al contrari que els comitès, <laughs> eh, va aprovar el govern. Per cert, després que també comentarem, que no se m'oblide, un curiós rumor que n'hi ha per Madrid sobre què ha passat i per què Miguel Cardenal ha desbloquejat el decret llei. Bueno, s'ha preguntat a tots els eh, presidents. A mi me sorprèn que un tipus bel·ligerant com Amadeo Salvo i que fins i tot havia sigut interpel·lat públicament pel president de l'Espanyol, de moment estiga tan d'acord amb este eh, nou decret llei de venda centralitzada tenint en compte, sobretot, que l'increment del que va guanyar el València de 45 a 62 crec que és, tampoc és que siga la panacea. Però bueno, Amadeo Salvo los micros de la liga de Fútbol Profesional. Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, eh, lo que suponga para Valencia es lo mismo que va a suponer para los demás. Nuestra capacidad de venderlo al precio que corresponde. Si vendemos al precio que corresponde, lógicamente Valencia crecerá, igual que van a crecer absolutamente todos los equipos. Si nuestra apuesta, nuestro concurso y nuestro valor de venta que, obtengamos por nuestro producto, que son los derechos de televisión del fútbol profesional, pues no lo hacemos o no sabemos venderlo al precio que corresponde, pues entonces lógicamente el crecimiento será menor. Eso está por ver. Es decir, lo que se ha regulado es una eh, venta colectiva. A partir de ahora es el mercado el que tiene el mercado y nuestra fuerza comercial es la que tenemos que darle valor a los derechos, sin olvidar. Bueno, pues eh, eh, yo torno a decir el mateix. A mí, a mí me costa veure un home tan bel·ligerant com Salvo, que no s'arruga davant res, tan displient, eh, tan d'acord, amb un repartiment que no va a solucionar res. El València va cobrar més, però el diferencial que va guanyar el València no li arregla la vida, ni li fa ser més competitiu, ni li ajuda a eixugar deute. M'agradaria saber el per què d'esta declaració tan institucional de cara a la Lliga d'Amadeus. Salvo. Me costa veure-la, me costa veure-la. Segur que té la seva explicació, però a mi me costa veure-la. I me costa creure que un tipus que ha estat en peu de guerra davant ministres, bancs, polítics, ara en estes, de moment, quan arriba la, la veritat, dona una declaració que a mi me sorprèn negativament. Eh, Dir-ho tal com ho veig. Eh, per ser Folgado, tanquem la informació de València, després la reobrirem. En el llevant el més important és que després de la, del cap de setmana, derrotes de Córdoba i Eibar, en empats de Depor i Almeria, i victòries de Granada i Ells. Descontem dos equips. El Córdoba, que ja ha baixat, és una plaça de descens fixa, i l'Ells, que ja s'ha salvat. I el Llevant, que es queda a 5 del descens. Sí, continua encara marcant aquesta diferència, Manolo, amb la zona de descens. No li ha favorit massa el marcador d'avui entre el Celta i, i l'Almeria, però i la notícia important és que acaba també una setmana molt dura amb tres compromisos per al conjunt Granota i marca encara aquesta diferència de 100 punts respecte al descens de, de categoria. A partir d'ahir Manolo té un compromís duríssim este cap de setmana amb el duel davant l'Atleti de, de Madrid, però des del vestidor del conjunt Granota, Manolo, eh, no se perd l'esperança de que se puga puntuar eh, davant la formació del, del Cholo Simeone. La intenció és eh, complicar-li <clears throat> la visita al, al Tot el que se puga. la ciutat de València de, de l'Atleti de Madrid. Que és, també, també serà bonic el partit. Diumenge a les 12 del matí. Buf! Allí estan acostumats, allí en el ciutat de València també s'acostuma sí, a això. però ara les temperatures que està fent diumenge a les 12 del matí, encara que estiguin acostumats a oh. escoltar. Mm. <laughs> Pocos major, eh? La gent que vaig a la grada eh, de preferència, a la grada... De, de, de davant de tribuna, ho va passar malament, eh? Les 12 i un minut, eh, encara no, les 12 ara en punt, tanquem la primera mitja informativa i entrem de seguida en el terreny del debat de la tertúlia i d'anàlisi, així, a Esports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut en el temps de debat, tertúlia i anàlisi així a Esports 97 i la de Ràdio continua des del principi del programa Folgado per així està mirant a Fulletxent ara el Levanta el mercantil valenciano, el DFS. Sí, sí, ahí estaba el Manolo. no que tenía pendiente, sí. Estás pendiente ahí. A ver si la opinión de Jaume Ortiz. La opinión de Jaume Ortiz, siempre importante y decisiva. Repasarla cada dilluns. Jaume Ortiz, ¿qué tal? Molt Muchas noches. ¿Cómo está usted? Bé, eh, doncs pues millor, poquet a poquet vaig millorant. <laughs> Vas millorant, no? Sí. Cara meta, espere. <laughs> Quan més prova estiga, millor. Quan més prova estiga, millor. I també s'acompanya avui Xavi Mercader. Hola, Xavi, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. Bueno, per mm. arrencar aquesta tertúlia, vos recordem la pregunta que estem fent vos després del cap de setmana i del que encara queda per davant. Mireu més cap al Sevilla o cap a l'Atleti de Madrid? És la gran pregunta que estem fent en el dia d'avui als nostres oients. Si miren cap al Sevilla o cap a l'Atleti de, de Madrid. Sí que és cert que jo deia en el del programa de Tornadero a mi me fa la impressió que desgraciadament tot el que ha pogut caminar el València este cap de setmana que són 3 punts de diferència perquè el Sevilla no suma i suma el València me dona la impressió malauradament i no vull ser agorero però que a aquestes alçades d'així una setmana estarem igual que estarem fa una setmana és tot igualat i per què, diran vostès? Pues miren, primer perquè al València ja han posat a Clos Gómez en el Bernabéu que tenen això és la cosa, encara que les estadístiques que hem desvelat són prou curioses de Cruz Gómez en el València eh, al Bernabéu, però també, sobretot, eh, perquè el que en principi havia de ser un partit en el qual el, Celta té que jugar-se la UEFA, perquè té possibilitats de UEFA el Celta, va tenir que anar pràcticament amb l'equip B. Perquè per culpa d'aquest lamentable comitè de competició que agarra, escampa i se'n va al cap de setmana de pont i diu no se reunim perquè seran de festiu, per culpa d'això, més lo d'avui, el Sevilla va tenir que enfrontar-se a pràcticament el Celta B, sense Nolito, Larribey, Hugo Mayo i Cabral. Hmm. Clar, hmm. més a ous no li ho poden ficar l'equip d'Emery. Després passarà el que passarà, però en principi és un Celta mermadíssim bueno, pos, i un Madrid que... Pos un... una, expressió més forta, l'han capat. O l'han capat. Sí. Home, li han deixat fora la columna vertebral. Ara te dic una cosa, la cacicada és monumental. Però els clubs també han de dir la seua, eh? Perquè el comitè de competició depèn de la Real Federació Espanyola de Futbol i a mi me pareix increïble, increïble que no es reunisca per és estiu i que acumulen les sancions per a dos jornades consecutives me pareix increïble faltant no, no, no jornades. Reunís, no, no, no, no es reunís perquè és prefestiu. Prefestiu. El dijous ja no se reunissen perquè era prefestiu. Exacte, i quedava un partit encara, el del València, no? Sí, sí, no, no, és, és, és increïble. Sí, és brutal. Això és que al Celta el dicen... És brutal. Ah, no, al Celta el dicen nuet. I per extensió al València... Clar, indirectament el foten. És que indirectament hi ha una quantitat de, de perjuïns que se poden produir, ara veurem després quan se produeix cada aquesta jornada, veurem què ha passat, però el que està clar que el Celta estava jugant com els Àngels i ja lo de l'altre dia i lo d'avui pues arreglat està vull dir, mm. a quatre jornades de la fi de la Lliga mm. tu no te pots agarrar un pont ah, sí. este invent està mal parit mm. i la culpa de que estiga mal parit la tenen els dirigents eh? sí, sí, per això que jo ho deia ara eh? salvo molt de parlar i molt de tal i molt en contra de la Lliga signen la nova venda de decret per cert el rumor que n'hi ha en Madrid diuen que per tal de que Tebas no perga la cadira i que Tebas no perga la cadira significa que la Lliga accepte la proposta de Mediapro com a tenedor dels drets de la, de la Lliga de Futbol Professional perquè senta telefònica Tebas anava a durar lo mateix que un pastís a la porta d'un col·letge en un principi Cardenal no volia soltar aquest decret llei. No volia atendre a raons a la Lliga. El rumor que n'hi ha en Madrid és que una volta Cardenal quede fora del Consell Superior d'Esports, que sembla que no li queda massa, Tebas li ha promès un càrrec a la Lliga. Hola. <laughs> Això que són portes giratoris o portes corredisses? Com diria aquell, com diria aquell, ojo al dato. Portes foradades però per part de Tebas és molt intel·ligent la mesura. No, dir, no, per part de Tebas és molt Tebas, intel·ligent. Tebas ho fa de categoria. No, Tebas ho fa com sempre. L'única mentira és l'apellido perquè no se m'agrada en la vida. <laughs> però, clar, eh, Miguel Cardenal, en fin. Què te pareix? lamentable. És que no saps mai qui està aquí, qui, eh? No, no, no, no, no, dia, no, no, no, no. Van canviant de posició. A mi sorprèn. Jo avui he llegit a Salvo i, i jo avui he sentit a Salvo i no me l'acaba de creure. Un Salvo que fins i tot el president de l'Espanyol en un moment donat Eh, a veure si podem recuperar un tag que es diu Collet. Ja és de fa mesos. President de, l'Espanyol. De president de del president de l'Espanyol. Mm. Diguent que havien parat amb alguns clubs com el València per a no acceptar esta nova proposta. Eh, Collet, com Collecito en València. Collet, eh? Mm. eh? El tenim. Anem a sentir a Collet, que és el que dia... De quan és aquest tall, Arturo? Perdona? De Nadal. De febrer, 11 de febrer. Collet, president de l'Espanyol, sobre el nou repartiment de drets televisius <clears throat> deia això. Nosaltres estem disposats a, a parar la Lliga, des de la Lliga de Futbol Professional, parar la Lliga si això no surt d'una vegada, però en una setmana o en dues o en tres. Parar la Lliga? Això es va parlar en l'última assemblea i hi ha clubs que estaríem d'acord i parlat amb el València, parlat amb l'Arsi, parlat en amb breu. els clubs. Bueno, no sé, hauríem de fer una altra assemblea i parlar del dia, però si les coses eh, no es posen les piles d'una vegada aquest govern amb aquest tema del decret llei, eh, estem disposats i es plantejarà això, però molt seriosament. Bueno, això parlava, parlava, ahí parlava de la vaga, no sé si tenim un altre tall on parla directament de presidents com el del Villarreal o el València. Ho feia, Collet. Eh, I avui, eh, salvo, en entrevistes que han penjat en la web de la Lliga, són entrevistes fetes a cada president en el seu estadi, eh, imagina que vos enviem un micro perquè feu mm. la declaració institucional de Madrid Salvo sobre el nou repartiment des de televisió, un tio que s'ha peleat en la Generalitat que ha interpel·lat en una assemblea pública al ministre d'Economia, al president del govern, que ha entrat contra Bànquia, que no l'ha tremolat el pols. Ui, en un nou repartiment en el que el València no va a solucionar res, perquè va passar de 45 a 62, les paraules de Sabo són estes. Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, lo que suponga para Valencia es lo mismo que va a suponer para los demás. Nuestra capacidad de venderlo al precio que corresponde. Si vendemos al precio que corresponde, lógicamente Valencia crecerá, igual que van a crecer absolutamente todos los equipos. Si nuestra apuesta, nuestro concurso y nuestro valor de venta que, obtengamos por nuestro producto, que son los derechos de televisión del fútbol profesional, pues no lo hacemos eh, o no sabemos venderlo al precio que corresponde, pues entonces lógicamente el crecimiento será menor. Eso por ver. Es decir, lo que se ha regulado es una eh, venta colectiva. A partir de ahora es el mercado el que tiene el mercado y nuestra fuerza comercial es la que tenemos que darle valor a los derechos, sin olvidar. Pues sí. Yo, yo, yo, este no es el sabo, este no es mi sabo que me lo han cambiado. salvo que eh, ja hi tinga una idea sobre el que està parlant i està defendent perquè jo a mi... Excepte que hi tinga una serà mànega, un jo plan no, B, no un que contracte hi... baix... No, a, a una contract... promesa o algo, tiene ara que tienen que línia. El que a mi sí que m'estranya és que estan parlant de defendre uns drets en el qual no n'hi ha, digamos, la empresa que es vaig a fer-se càrrec d'aquests drets, o els vaig a comprar. Claro. Entonces, a mi me pareixia lògic que després eh, produïsca pues, una oferta i el que més condicions dona econòmiques i d'altres tipus perquè se l'adjudique, però no queda d'alguna manera perquè estan calculant 1.050 a sant de què? No, I després diuen, no, si se sobrepassa i s'arriba als 1.400, i bueno, de 1.050 a 1.400... Ja van 350, clar, que ja van 350. 350 I després una altra cosa, queda una temporada encara en la... En sí, una temporada. Sí, queda una. Com se cobra? Què ah, passa amb això? En efecte retroactiu es faria ja abans no, de l'estiu? No, no, però és que se parla que igual intenten en la mateixa oferta mm per retrotraure i que valguera per la temporada que ve. I si el mateix contracte que té el vas assignat en Telefònica, ah. pregunte jo... Ah, però si el té assignat, resulta i en quina quantitat? uno similar o semblant, el Real Madrid signat A3 Media, que és Media Pro? Pues, pregunte. Pues, per això t'he dit que tota la quantitat... És que sabem part Perquè de la història. Perquè igual que se diu per Madrid, que, que té base de promes un càrrec a Cardenal el que es diu per Madrid Ai, pues és no. que el mateix contracte que té el Barça signat amb Telefònica, que és ara mateix, eh, diguem-ne que el, la bitxa per a Tebas, perquè li faria votar del càrrec, el té un exactament igual signat el Real Madrid amb A3 Media, que és Media Pro. Clar. Amb el qual estaríem en igualtat de forces. I encara no ha pres la paraula la Federació Espanyola de Futbol, al qual li estan assignant una part del pastís i me consta que la federació va demanar una part del pastís molt més alta, mm. bàsicament perquè fa dues setmanes hi hagué una reunió secreta d'urgència amb els assemblearis on eh, Villar ens va recordar als presidents de les territorials que els destinataris o propietaris últims dels drets de televisió ni són els clubs ni són les lligues, són les federacions i això és una normativa FIFA. Eh. Oh. Per tant, els assistís la llei. Ojo, que te parece? FIFA. Ojo, ¿se han, recordado de, la, ¿se han recordado de la comedia en red? Tens, eh, busca la sintonía de la comedia en red, por favor. Pero la llei FIFA que diu mm. Guillaume, eh? Que no té res a veure amb la <laughs> legislació normal, eh? No, no, no. Homes, no, FIFA no. està que, per dalt... FIFA està, claro. en efecte, per no, no, dalt no, no, del no. del mal. exacte. Mm. Exacte. Clar, això t'he dit que no... Pues no. en llei FIFA en la mà... Villar va recordar les presidències de les territorials que els propietaris últims dels drets televisius ni són els equips... Però una cosa que diga això una altra cosa, que el que sí que s'ha parlat és de la quantitat que vol pujar més, que no és una quantitat d'una manera de locura. És, ell està defendent, me pareix, un punt més. Per tant, eh, si la Federació de Futbol està defendent un punt més, una cosa és que digui això, però en l'altra frase sí que toca la porta i dir, bueno, que va haver un enfrentament total, no crec. Crec que total, més o no, menys... Però, que va volen... dir, però va dir, què mos esteu donant? el 5%, per, no, el 5 no. com a mi, per no, posar no, un no. percentatge. No, jo vull que el 10. Estan donant-me l'1,5 i, me, i jo vull que el 2,5. Com a poc. Bueno, com a poc, és que ja, ja ho han dit, ja n'hi ha una referència. Sí, eh? sí, sí. Tampoc fiquem més problemes amb ja n'hi ha, no donem idees perquè... No, si no, no, idees no. El, sí, les sí. idees està clar qui les té, eh? Està claríssim. que, no sé, i, i caldria veure què passa en el tema del Barça, en aquesta firma en Telefònica, perquè, clar, això ja una miqueta que enredarà el tema després de la venda centralitzada, perquè si ja un ja té ja no, no sé quants anys té... Clar, ja no està centralitzat. Bueno, també se podia reconduir i si fora una quantitat que igual al Barça també li millorava, mm. pues a millor... Trencar... Con tot, trencar aquest contracte perquè al final segurament serà uno de les parts no sé si serà mm. l'adjudicatari final mm -hmm. perquè, sí, serà clar, dels dos Mediapro eh? o Sí, sí. En eh, en la, catarí, eh? Cuidao, eh? Sí, sí, sí. Cuidao que venen forts, eh? Mediapro, l'aportació catarí. Eh, tenen les butxaques plenes, eh? És que si no, oblideu-se... Després han fet el, el nou canal este Bain Sport. Sí, sí, sí, sí. sí. Després que està sí, darrere sí, de Qatar, sí, eh? Sí, sí, si no... És que... Estem treballant en tot lo que siga. És que <laughs> el, el cavallet ja té carro darrere, eh? Sí, Ojo. té carro. I no, va, I no se'n va pel Pedregal, eh? No, no, no. no, no este, és que este, si no seria impossible... Este aguanta. Parlar d'aquestes xifres. Per això dic que això és l'altra part positiva. Ah, vale, puja-la, puja-la. Enredo. Eso es la llegada del fútbol española. Enredo. ya está toda la nueva época. la fallan en la segunda cadena, Cuando es es día la segunda una cosa, cadena. la Cheque ya tenga una edad. No sabe lo que es. Mira, bueno, eh, Enredo, Enredo era un clásico, eh? Enredo, qué es? Enredo era un sí, mega clásico de las comedias, de las primeras comedias norteamericanas que arriban a la pantalla española. Y era, pues, eso. pues, unos se van un, otros se van resulta que estaban un li metro un carrega. Es la Federación Española de Fútbol. Y la Liga, y el de KJ... enredo, pues el enredo en el que está clavado del fútbol español. El en doncs tot yo creo que en su mano no falta que, que aparega un gran operador televisivo que faci una oferta en, en serio y a partir de ahí la escenario también podría cambiar. ¿Tú, ¿Tú ves que la Liga Telecom está esta espera que un gran operador televisivo faci, venga a hacer una oferta? No. Voy a decir Real Madrid no, Granada 1, eh, no, Barça 0, Córdoba 8... ¿Tú crees que esta es...? Pero la aposta de... D'això vull de Telefónica es muy, holandès. Eh? Hmm. és eh? Mm. aposta de Telefónica es muy fuerte, eh? Sí. I vol el futbol, vol el pastís del futbol també. Eh? Mm, però, sincerament, tu creus que un gran operador... Futbol interessa no sé. Però és que això, això és un antes i un després. Està clar que interessa, de lo que se clar, parla mínimament, qui més se va beneficiar, si no se toquen les xifres, és de, de la classe mitja per cavall. Sí. Entonces... I tu creus que en el que van a millorar li va donar com per a, no, no, per això és impossible. evitar i ser 0-8 si te va, o ser 9 si te vaig a dir una, és, és la pregunta. Te vaig a dir una cosa, tu fas un repart ara televisiu, del primer a l'últim, de la mateixa quantitat, uh mhm. -huh. i al final hi hauria unes distàncies insalvables per altres eh, preceptes eh, econòmics que traurien per una altra banda i que els altres clubs no, pot, no arribar. És que tens que, que reaccionar en que la realitat és ja el futbol per si mateixa, la televisió no resol aquestes diferències. És una part molt important. No, no, el, el problema no està en que les resolga o no, Jaume. Està en que, en que ajuda que siguin encara més grosses, que és el problema que pues doncs tenim a Espanya. Això, és que així... Que és el problema que Lo que s'està pagant, per exemple, eh, parlem de l'Elx, per, parlem de, sí? de l'Elx, parlem del Llevant, que són els equips eh, de casa, d'alguna manera pense que li favorís moltíssim per tindre una dignitat econòmica i un pressupost d'alguna manera per fer altres coses millors però això no vol dir que, que se resolga tot la classe mitja que és la classe baixa retallarà diferències en la classe mitja no, no, no, segurament però ni retallarà amb la classe alta ni la classe mitja podrà retallar amb que la classe... amb el qual el problema estarà una miqueta mitigat però de fons el mort continuarà fent olor. Vas a tirar-li colònia al mort. No, home, però mort sí, no. Una classe... Sí, sí, Un senyor que cobre 12 a que cobre 30... Eh, sí, no, no, ahí té raó. Ja, I jo vull, vull conèixer que encara no han eixit, perquè però hi ha molt, molta penseu, especulació. Però vosaltres penseu que un equip que passa de cobrar 12 a cobrar 30 en el deute que arrosseguen en el deute que arrosseguen van a poder tindre plantilla per què? Per a poder classificar-se en lloc del que fa 14... Serà el... millor tindre 30 que 12, sí, coincidirà però soluciona algo de la, de la competitivitat de la Lliga Espanyola, jo crec que, que que alguna, que, té, alguna, que cosa, no alguna cap cosa No se produirà el 8-0, segurament. Serà el 4-2 claro, o el 5-2. Ah, exacte. Home, alguna... claro, és que ara n'hi ha, és sí. que ara n'hi ha tres blocs eh, sí, sobremarcats. Sí, sí, sí, el 6 de, de darrere, sí, el 7 del centre i el 7 de dalt. Sí, el 7 de dalt, lleves els dos grans... Que el 7 del centre estan a any junt del 6 de dalt. No, no, eh? per això dic, però dins de tres blocs, mm. després tens que fer un sub bloc, mm. que és el de dalt. El papà, meva mare, els altres són fillets que encara acaben Competitivament és la lliga més avorrida que jo recorde des de fa, bueno, tota la meva vida. Pues ya fa con servidor ve digue lo que estaba pasando. Pero lo de Enguay no es per res, però els tres últimos equips, los han marcado el respecte per als tres que, han passat per Mestalla, ah, <laughs> correcte. Eh, Sí, sí. Eh, que... En efecte, tu ho has dit, han, de, pa han passat. De veritat, és que ha sigut una llàstima. Sí. És que el València, jugant del 50%, ha guanyat els 3. Sí. Ha passat per damunt. 12 i 17, pausa per a la Publi i tornem per a continuar parlant. Avui ens entrem una miqueta precisament en el que va passar ahir per Mestalla i el que queda encara sí. per passar, perquè ahir vingui l'Eibar i encara queden tres jornades. Per cert, ara vos preguntaré, això de que l'última jornada siga 6 i mitja, dir, ni a les 6, ni a les 7, ni a les 8, no, 6 i mitja. Es va ficar-se d'acord. Es A mí Ni tú ni yo Con Dey mestre García, un genio anda suelto. 12 y Deset fem una pausa, Torrent, venga ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas los invitados y protagonistas más relevantes. Todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 Need, el teu equip, la teua radio. 12 y, 12 de nuevo, Vos pues recordo la pregunta que estem fent en el día de hoy eh, Es una chicona que está ahí anunciando <laughs> Que tens el play ahí, no? No, no, no, no se está <laughs> ah. mateix en el, en ese moment, en el scroll de la, de la pantalla. 12 i 19, ¿qué pasa? En el scroll, has dit? Sí, sí, sí molt, bé. Molt, eh, molt bé. Molt bé, Barra que es desliza. Scroll. <laughs> No sabia la sí, que era sí, scroll. Sí, scroll. Bueno, sí, sí, sí. 12 i 19. Com està avui de pejiguero? Scroll. A ir 3 a 1 a l'Eibar, señores En un Valencia... que jo no sé si és que ja eh, guanya amb suficiència si els partits o simplement que el partit d'ahir va ser dolent no, jo, ho he dit antes <laughs> és, el, el sí, problema són els rivals eh, la competitivitat jo en tots els respectes per a, per a la banda de Bove d'ahir eh, lateral dret de l'Eibar és un equip que perfectament eh, podia haver... Eh, jo me'n recordo quan mm. el, el València jugava en Copa contra l'Aragón, el filial del Saragossa, en fi, un equip de veritat que, per, per a mi, de mitja taula... Estàs arreglant-lo, eh? No, és veritat, de mitja taula en segon divisió i té molt de mèrit. I, en la segona... i perquè la primera volta fa el que fa. I en la segona volta 3 de 45. I la, no, és una de les però preguntes, que, eh? Tens que analitzar la primera volta, també. Espectacular. És molt meritori, a més, han vist partits que allí els equips que anaven no passaven mal. I fora eren dignes. Sí, sí. És que l'equip també ha canviat. Per què? Pues perquè usualment se nota molt eh, d'un veix equip, d'una segon B que han anat ascendint i, i forçant més, i forçant més, i forçant més, i un jugador que tenien destacat pues el traspassament el central, no? El central, el central. Sí, que era un valencià, per cert. Mm. Era Ventosa, un home així, no? Sí, el Ventosa. El Ventosa, el Ventosa. Ventosa, pues, sí. D'alguna manera, pues, els homes també tindrien que acabar eh, els compromisos i sí. aquest jugador pues, també s'ha notat, però eh, la comparativa és que en una primera volta espectacular estava damunt de tots els equipes, pues, era el primer, pues, la segona volta, pues, clar, li s'acaba la gasolina i és que no poden més, perquè no serà que no fiquen gares, però eh, van a una altra velocitat. Sí, però jo el que veig, Jaume, no sé si esteu d'acord, el València estava atentos als rècords. Ahir va ser la victòria número 15 en Mestalla esta temporada, sí. que és una autèntica barbaritat. Mm. Una bogeria. I no n'hi ha, jo crec, la sensació després d'eixir, jo que he anat a, to, a tots els partits de Mestalla, no n'hi ha la sensació, excepte en moments puntuals, d'haver disfrutat, d'haver-se... Perquè el València, és veritat, eh, evidentment té una fermesa defensiva que no tenia, però guanya en una suficiència que és, eh, que, que és alarmant. Però, però, ha, però parla del València, però sí, jo però també... Sí, però n'hi ha un dictamen que és espectacular. Eh, tu este any aquí has guanyat Madrid, eh? Atleti de Madrid. Atleti de Madrid, el Sevilla... Tot excepte al Barça, l'Atlètic i al Villarreal i ha guanyat tots. No, però aquests tres equipos és molt difícil de que a tres anys no ha passat. Vull dir que I han sigut els partits... Que no sí que, han guanyat tots i els que diguem de, de la... A veure, jo crec que sí que hi ha hagut moments en Mestalla, vull dir, jo crec que la victòria contra el Madrid Bueno, no, sí, sí, sí. sí. Jo crec sí, que això Madrid, jo crec eh? que això és 15 minuts contra l'Atleti de Madrid que se fregaran els ulls perquè no acaben de posar una jugada i ja estaven cantant l'altre gol. Sí. Crec que hi ha moments puntuals mm i crec mm. que n'hi ha una... El dia del Sevilla se jugava molt bé. El dia del Sevilla però se jugava molt bé, rival, en efecte. Mm. sobretot... Però per què? Perquè n'hi ha rival. Per rival. Perquè n'hi ha competitivitat. I això, evidentment, dona molt de just al joc. Mai. I el València ahir no falla mai, però es veu un partit Inclús espectacle cap... perquè estan els dos, eh, els dos equips igualats. Ahir veus eh, una descompensació de forces brutal fins al punt que, com bé reconeix Parejo, encara que l'afició de Mestalla ahir es va enfadar, el València al final el que fa és que guarda forces i juga al ralentí i juga al ralentí i la prova és el 3 a 1 ahí, ahí que dic jo, perquè a mi me pareix que no, l'afició no estigui acertada quan el València intentava administrar un poquet les forces pues ara una pregunta, què, què, què penseu d'això xiulits ahir no, està, eh, bueno, jo ja ho ha dit, però, amb el 3, però a nivell... Amb el 3-0 i un València que estava administrat eh, eh, gasolina... És que això és, això és com una... O és una carretera que tens que acabar-la i, i encara que veig ja al final, el que no pots és... Per què? Perquè després ve una altra carretera que van en Palmarenixa i el València és clar que l'equip eh, va guanyar-li fàcilment però així no i tot, doncs jo penso que n'hi ha coses que tenim que matisar, perquè un equip que ho té tot ben resolt tenim que veure els canvis com se produeixen i a mi, el que li faig en un gol de Verben al València, a mi me dol molt perquè això... I podia, més, eh? Podia, podia haver passat que ara m'està guanyant 2 a 1 y igual era muy pasar y entonces estàvem parlant de, de un drama. Per lo tant, a mi, aquestes coses, a mi, després de que la festa... A mi me fot, me fot per el rècord que suposa en la, sí, en la segona volta no haver-ne encaixat cap gol Mm. Però és que... Només un de penal per part del Sevilla i ja no s'havia tardat claro. a encaixar un gol en Mestalla. I què te pareix? I per a Alves, que deixa en, en 500... 96 No, 600. 690... Sí. Bueno, una barbaritat. És que aquest regal se mereixia el porter també. I damunt, sí. quan fan el regal però li farà l'equip contrari. Perquè és un regal. Si la jugada vem és que és de, de Pati Colatge. Sí, però jo crec que aquesta jugada és producte de que hi ha un futbolista... Sí que no està. Que això també que s'avorreix. Mm estava avorrit i en un moment donat diu me'n vaig d'ací, me'n vaig com un bou a la banda mm. a tractar de rebutjar-ho i pilota i no se a compte que ja van dos companys i se deixa un buit darrere que és mm. espectacular però, i a partir d'aquí eh, arriba el gol la jo jugada crec que... plega per una errada de... Sí, de... la perd d'André Gómez Gómez però si també està en el joc i no l'abandona jo crec sí, però que, eh, que diu Salva no és curiós eh, jo crec que Otamendi estava avorrit i, i de preus a tres jugadors to, que van... A per uno <laughs> a per uno i es queda la tres hores que dic vaig a marcar però jo dic ara una maldat veritat. Eh, esteu segurs que si ara està Javi Fuego tàcticament i se vols haver produït? Molt probablement, no. Primer perquè Xevaló eh, haguera caigut en peus de Javi Fuego mm. i no mm. l'haguera perdut. I en aquesta posició darrere d'André l'haguera esperat. Ja dic que mm. lamentar d'això és una cosa que al final sí, la consistència és un rècord. Estem fent futbol ficció, parlant home. simplement de que les coses pues poc a poc se van millorant i aquesta és una de les coses que aquests errors no mm. se deuen fer i això és producte de l'eufòria de sobre ja, mm. que el partit ja ha acabat 3-0 Y claro, pues ahí se jugaven per als companys una cosa important, el premi i el regal que tenia el, el porter i que d'una manera tonta se, se li va trencar el rècord. Entre ells eh, estaven preocupats perquè va ser una, una botxeria. No, és que quan eh, restes un mig centre... A mi em va cridar l'atenció moltíssim el, el canvi que deixarà fonamentalment els dos eh, davanters me va semblar estrany perquè no és habitual que un no eh, ho faça, sobretot quan vas eh, guanyant, que és el que corria Eh, aire, però quan restes un centre defensiu, la resta n'hi tindrà més atenció per a cobrir, per a cobrir Issa. No, no, Issa missió qui la, té? Issa, qui la Issa, eh, eh, ho sabem? No, i sobretot, no a més, quan eh, nosaltres sabem que André Gómez, eh, la gasolina en el minut 60 està en groc, en el 75 està en roig i en el 80 no li queda combustible, que és el que li passa precisament. André està patint, de fet està eh, a partir d'ahir de, de André d'ahir no, més fluixos eh? no va ser bo tenim sí. que analitzar coses eh... en lo eh, que Lluís és jugador sí, que quan, Lluís, no, quan exacte. no està se nota el doble sí. i ahir André no era André correcte per això a mi em va estranyar que el Disserat tot el partit. Sí. També és cert que Javi Fuegos va guanyar una ovació monumental, que no és habitual que el canvien, no, clar, que i és... també pues, el xic es va dur... Eh... L'entrenador volgué donar glòria mm. a una cosa resolta de fet, no? sí, Però sí que analitzar que André, eh, ahir André, el partit que fa, pense que n'hi ha conceptes que, que és un jugador a treballar molt, i, i hmm. m'explique, mm. a treballar molt físicament. Té una corpulència molt gran per que té, jo no sé el pes que tindrà, però és un jugador que ell té que fer molt de gimnàs i té que agarrar múscul, fortalea. Perquè és gran, però mm. la potència que necessita per aquí cos vaig al mm. ritme, no crec que és fàcil. Mm. Això és el que crec jo dins la meva ignorància. Sí, sí, de fet jo he llegit i us he escoltat també que està tenint un treball eh, individualitzat juntament sí, també a l'altre jugador com Gallà i tal. Millorar aquestes coses. Exacte, sí, sí, no, no, i a més és que per a mi... Perquè és un jugador d'una envergadura tremenda, una qualitat, vamos, que mm. ha que fer coses i pensar coses per millorar-ho. Sí. Perquè això és lo, lo típic, no? Mm. Eh, quan hi ha un, un mal el que tens que polir-lo, la paraula polir-lo, en este mm. jugador cau al 100%, però és que és de veres que l'altre dia pues, estava físicament no anava, ja no diria de, a 60 minuts, sinó que no no estava tan a gust com a 3, mm. i hmm. se nota nota la el que passa que el rival era el Guerra i no passa res, però... De totes formes, eh, perquè estem parlant, estem ara parlant d'aquesta jugada que acaba en el 3 a 1, que és la pèrdua d'André Gomes, precisament perquè venim de, de, de la conversa que estàvem eh, mantenint al voltant dels xulis que senta aire l'equip amb el 3-0 i no. contemporitzant no és la primera volta. Jo crec l'últim partit en casa, no recordo contra qui va ser. Sí, també Sí, també contra el Granada. Contra el Granada, correcte. I el dia del Llevant també en 3-0, també. Però ja ves pel, per lo mateix. Perquè ocorre lo mateix en els tres partits. Arriba un moment que el València està eh, superior i venim parlant d'això tota, tota la tertúlia que, que, bueno, que alça el peu de l'accelerador i reserva forces, Però perquè era eh, comprensible... És el depòsit, no? I el depòsit, no, no, si tot el que aguantes, és, no te ho gastes. I d'alguna sí, manera, sí. això també és fer sí. futbol i fer i treballar pel futur. Sí, jo ho veig comprensible, que l'equip alça el, el, el preu de l'accelerador, tenint en compte la setmana que li esperava. I el que ens juguem, que el premi final està al final. I el que se mm. juga, mm. també entenc que el públic porta ja tres partits on va a Mestalla veu una castanya darrere d'una altra, independentment de la victòria, però hi ha una superioritat tan brutal en l'equip que arriba un moment que diu, bueno, vale... Saps com pots dir que, que l'equip veu una castanya darrere, d'una altra? En en quant al rival, en quant al rival. Ja, però sí, és que el València no pot fer amb el, res amb el rival. No, clar, no però entenc que en un moment donat... No, però entenc que l'agrada en un moment donat diga, bueno, mm. va, Mm. mm. Però és eh, que també, un poquet. El, el rival mm. també te fa que miminixes molt la diferència. Entonces, pareix ser que el públic veu que és poc, poc de producte per la diferència que n'hi ha. I, lògicament, el que volien era, exacte, en un partit, clar. donar més gols, fer més exacte, coses. Exacte. I el públic va això, però el primer que fa el públic és aportar sí. la seva estància en el camp i plenar-lo. Mm, que, que tan difícil és eh, veure la ah. diferència ah. que n'hi ha com la diferència que n'hi ha que la gent vaig a un camp com quan ve l'Eibar. Eh? Que això és molt meritori. I te vaig dir una cosa més. Dia de tornada de pont sí. i en un calor sufocant, eh? Mm. No. Ahir ahir era per a haver soltat als de la Lliga que havien posat el partit en un principi a les 12 del migdia haver soltat ahir la grada de la mar I a més anava al futbol i vale la que m'espera. I damunt, eh, ponte guapo que... <laughs> Collarí i, i, I corbató. 12 i mitja. Pausa per a la publi. En tornant llegim els missatges de la pregunta que estem fent el dia d'avui. Si la gent mira cap a dalt o cap a baix, cap al Sevilla cap a l'Atleti, ara ho parlarem amb Xavi Mercader, amb Jaume i amb Salva Folgado, i també eh, parlarem també d'alguns noms propis hem de parlar de Cruz Gómez, un d'ells, <laughs> lògicament, i dos noms propis a, a Randair. Què vos paregué de Pol? I també, què vos sembla de Parejo? Jo crec que no se li està reconeguent a Parejo tot... Tu sí, però mm. crec que en general no se li està reconeguent a Parejo la temporada que està fent. Però d'això i de moltes coses més parlem després d'esta pausa. 12 i mitja, pausa, esports 97 nit i tornem de seguida. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Sports 97 NIT, el teu equip, la TEGua radio. 12 de la nit 32 minutos. Pregunta, después del que ha pasado el cap de semana y el que queda en per vindre, mireu capa a Atlético o capa al Sevilla? Y la gente que diu, David López, yo mire primero al Sevilla, pero Leti también mire de Reúl. Sebas diu, lo único que tengo en la cabeza es ganar los tres partidos. Ausías Chile diu, eh, Sevilla, no pueden contar en este tres punts del dissabte. Jorge diu, ni Atleti ni Sevilla, ya que mira cap a la Lliga de Campeones. Manuel Navarro diu, si miramos al Atleti no nos cogerá el Sevilla. Paquito Nebot diu, en el momento que dices de mirar a Munt estás acabat, Siempre hay que mirar a amunt. Eh, Toni García diu, miro en ganar seis puntos mínimo en los tres partidos, menos de eso me deja fuera. Esperamos que el Celta ayude el fin de... Luis Ibáñez diu, siendo realistas, ser terceros es muy complicado. Nuestro objetivo es claramente ser cuartos, lo cual no será fácil. Carlos Cervera, diu, ninguno de los dos. Somos tan grandes que pienso que tenemos que mirar nosotros mismos. Josep Micó diu, me pareix patètic que per els gossos malfeners del comitès el Celta no puga jugar Norito, la Ribeiro, Gomayo Mayo i Cabral. Patètic. Nandiu diu, tenim que mirar cap amunt. El tercer lloc és possible. Guardeu este tuit. El València guanya el Bernabéu 1-2 o també di Alcácer. En el primer partit van ser o també di i Barragán. Que rebotar en Pepe, però mm. Barragán. Davis diu, cap al Bernabéu a per 3 punts. Si Clos Gómez no nos lo pone más difícil. Eh, Diego diu, todo dependerá y si rascamos en el Bernabéu, si no, perfecto cuartos. Eh, Josep Mico diu, patético, sin palabras, para nada a seguirá, seguirá vendiendo la bacanal de la mejor liga del mundo, increíble. Sebastián diu, no fastides tío, James no mete goles de penalti, la mayoría han sido golazos, no me compares aparejo con James, digo este que se ve que es del Madrid. Eh, Oscar Navarro diu, lo primero es nosotros, luego me fijo en los dos, aunque últimamente más el Sevilla eh, Jaume Diu le toca parar el, penalti a Alves. El último se lo marcaron, ¿no? Pues eso. Rafael Arenas Diu, al final miras al tercero o al quinto, mires al tercero o al quinto, tienes que hacer lo mismo, ganar todos los partidos que puedas. Miguel Ángel, cuarto y Sevilla gana Europa League. ¿Quién va a la Champions? Esta pregunta la falta tres semanas. <laughs> Valencia cuarto y Sevilla gana Europa League. ¿Quién va a la Champions? Es dos. El Sevilla como campeón de la Europa League, siguen sin que, y el Valencia como cuarto. No ya habría problema. Mes, R. Sanz diu controlem Sevilla y a veure si, si mal Atlético. La en que ve de seguro que, chupen que fumes del Manzanares Kevin Perpina, yo miro al Sevilla aunque el rival de Valencia es el Valencia así que por el Madrid que somos el Valencia y podemos con todos Javier Amete hay que empatar como mínimo en el Bernabéu para que el Sevilla afloje Xavi Simón diu asegurar la Champions es prioritario. si quedem tercer fantástico. Y Miguel Perona que dio deixarem de mirar Atlético y el Villarreal y a Vallecas Ya que garantir el cual yo consiga José Manuel que diu que si li podem dedicar el programa a Jesús Hermida, al mestre Jesús Hermida, que avui ens ha deixat a l'edat mm. de 77 anys, pues, eh, per què no? Ha sigut un mestre per a tots, jo crec. Sí. Més, Francisco Gómez diu, esto de la LFP i la Federación i el ministre d'Esports és com la gran sèrie de House of Cards. No saps de qui van aquí. Home, per arribar al nivell de Frank Underwood ja ha que tindre molt de nivell. Estos són la versió cutre de House of Cards. Ahí sí. Eh, y dice Francisco Gómez, diu, jo estic com Leticia Sabater, un cap a Atlético <laughs> y uno es capa al Sevilla. <laughs> Dice diu este, este oyen. Y Pablo diu, qué buenos pesajes, esperemos que como el tiempo a veces converge sea nuestro año. Nacho Sánchez diu, el chulés no me semblen bien, anàvem 3 a 1 l'any passat davant de Guisco el Valladolid, empatava ja amb l'Almeria van palmar. Vols diu, jo mirar l'Atleti i així arribarem segur al quart lloc per a bastir el tercer lloc, ja que guanyar el Real Guim de i això està fotut y Avi Ramírez que dio hay que hacer como los camaleones, un ojo para arriba y el otro para abajo. Y por último, José Enrique que la dijo que dio Andrés necesita Jim, no hagamos como Barça y Madrid, son tres puntos igualmente. Señores, hem de parlar de... Eh, en este cas, els nous canvis del partit d'ahir. A mi me dona que no se li és just a Dani Parejo amb tot el que està fent. 12 gols, un desgast des del minut 0 fins al 90, correguent sense pilota també i tallant balons espectacular, i l'home que dirigeix està València. Jo crec que Dani Parejo, si el València està eh, atenent peticions com les de Figulí o les de Piatti, per a mi, per davant de Figulí de Piatti, hauria de renovar un, un, renovar un home com Parejo. Totalment d'acord. Sempre estàvem parlant del eh, tern substitut de Baraja, que quan trobaríem a Baraja, i precisament ara estem en una versió que és la que més s'acosta al millor Baraja. Parejo està fent una temporada mm. extraordinària. Per què? Pot ser que part de l'afició de Mestalla o part d'alguns aficionats eh, igual no el reconeguen justament tot el que per a mi precisament està fet. Però jo crec que pel seu caràcter. Eh, Xina com Baraja era, era un tio fogós, tan fora com dins del terreny de joc. Eh, Parejo és un caràcter eh, més tranquil. És, eh, jo ho he escoltat moltes voltes en Mestalla. És que Parejo és un minga fria i diu, bendito Mingafries. Mm. Sí, Perquè, no? clar, és que no tenim ara mateix un jugador que tinga desplaçament curt, desplaçament en llarg, que cada volta que això no ho feia, i se'n recordeu, eh, perquè pressiona moltíssim, eh, que abans precisament es que l'estat no defensiva no estava i és la gran diferència de Parejo, el del té. Parejo de ara i del desgast que té i és que ara clava faltes eh, és l'encarregat de tirar els penals en fi, eh, i jo estic molt preocupat perquè a Parejo li queda una temporada i dos mesos de contracte i això és el tema i aquesta preocupació, mm pues jo ja m'ha explicat i, uh mhm. -huh. i no és d'ara, no? Jo crec mm. que n'hi ha jugadors que són obligats a tindre-los i este jugador damunt no tenim... Sobretot perquè aquí trobes... No, no, és que no n'hi ha un substitut, però no en el València. Fora de València tens que a veure, tindrem que anar a una peça molt grossa sí, per un jugador una que pugui parar a este. I això és una realitat, però jo dic, mm. jo ja tinc aquesta preocupació de que n'hi han jugadors i molts, i, i el club està fent tratant mm. d'enganxar-los tots, hasta jugadors problemàtics com a Bubta, tant tema allà, però este jugador, eh, el problema és que no se li dona la importància que crec que jo que té mm. necessitat del club, entonces mm. estan deixant un poquet de costat i a millor en un moment ens arrepentim. I és el tipus de jugador no, que li falta no jo, eh? a l'Atleti de Madrid. Jo sempre us deia, l'Atleti de Madrid té un equip que li falta que present i ese tipus de jugador. està en la pole cas de que no roba la pel València. Ja, ja també ho dic. I igual totes les ah. coses que estan passant, pues crec que també mm. eh, el jugador també tindrà que buscar-se, si no té carinyo, pues, mm. lògicament, eh, si el vol algú... Ningú espera eternament a ningú. I viu en el seu carrer, pues, serà més, també una solució per a ell. Per tant, eh, el València ahir també, si dins dels projectes que té, un jugador importantíssim per a mi, per present i futur, és és Dani Parejo. Dels que més calla li pega i està molt callat és Folgado. No, estic esperant, estic, estava escoltant vos. Jo a Parejo li demana que el partit que se casca davant l'Eibar, que és el cas que el proper cap de setmana en el Bernabéu davant el Real Madrid. Però és que també me deies el mateix, el a dia de Vallecas i acaba i siente en Vallecas transformant en la Valle, falta... En Vallecas. Sí, sí. Sí, en Vallecas i en el Camp Nou. Però és que pareix que també me digués que no apareix. I en el Camp, i en el Camp Nou... En el Camp Nou apareix i també va fer una primera part extraordinària. Home, algo faria mm. per aquí el València. Home, és que al final, Home, què eh, estem demanant-li a Parejo? Que clave el penal el del Barça. Que siga Hazard del Chelsea. Que clave, no. no, que clave, com que no? Mira, Salva, yo no, era... Que siga Hazard porque no, no te categoría para ser Hazard. Salva, yo era con tú, yo era con tú respecto a Parejo al principio. A mí me parece muy bien que Juve daba el Leymar, Parejo m'ha cambiar de opinión. Pero que la trenque ante el Real Madrid. Yo tengo una lista ahí. que la trenque en Vallecas. Pues que la va trencar ante el Real Madrid a muy y i un partidàs, eh? Que la trenque en Vallecas, que el Rayo te a jugar, que el Rayo te a jugar. Que la segona vuelta en Valverde... No me deixes parlar. Escolta'm, no, no se'n recordem que la segona... Això has deixat a tots menys a mí. Acaba, té raó. Que la trenque en el Bernabéu. No que la trenque en Vallecas davant del Rayo, que te deis a jugar, o és que el Rayo te mossega. Te mossega el Rayo. Te mossega l'Eibar. Ah, tens que parlar tu, després parlaré jo. Va a jugar com a dir Parejo o va a jugar amb algun mig centre perro de presa que li mossegarà Esturmeis? Cap. A partir d'ahí, lo que jo li demani a Parejo, que temes probablement tinga la mateixa qualitat que Hazard del Chelsea, perquè no? Si un futbolista que és un superdotat, si acaba de llegir eh, a Jaume Ortiz te matien en, en el Levante la seva opinió sobre Parejo i té tota la raó del món deixa'm el, el, que que el que posa Jaume perquè és que estic d'acord i ho he dit moltes vegades Manolo però és que sempre repetir al voltant de Parejo Jaume Ortiz diu és un futbolista excepcional té un don i aquesta qualitat és molt difícil de suplir en qualsevol equip i estic d'acord si és un superdotat però que ho siga davant el Madrid igual que, ho, que ho és davant l'Eibar o davant el Rayo Vallecano que tinga regularitat Isa per a mi és la paraula ara si me preocupe, si me preguntes si el València l'hauria de renovar conforme el rendiment que està oferit esta temporada, el València hauria de renovar, eh, evidentment, eh, Dani Parejo, perquè hi ha una carència en el mercat internacional de futbolistes d'aquestes característiques. Posició. Clar. També te dic una cosa al voltant de Parejo. Ha tardat cinc temporades en explotar? No. Quantes? No. No tantes. la tardar moltes temporades. No, yo jo sí que que És que sembla que... aparece era un futbolista indefinido ahora però, ara mi, era mi, no, però jo sí que estic en eh. Salva que ha tardat. Ara me toca parlar. molta paciència amb ell, molta paciència en Parejo. Ara para l'orelleta que ahora me toca parlar a correcto te t'espere. Pues mira, te vas a dir. Parejo, ya en la temporada de Valverde... Mitja temporada. En efecto cuando arriba Valverde. ya es el mejor Vale, la segunda vuelta si no es el mejor está entre los tres mejores futbolistas de Valencia Sembla Compro. Que, sembla que això no vale Compro. Compro, compro. Ahí L'any passat, que és un desastre a nivell bíblic, el València jugava els dies que jugava Parejo. I s'arriba, crec recordar, que una semifinal de la, de la Euroliga. Gràcies a Parejo. Entre d'altres. Uh mhm. -huh. Entre d'altres. Ahí no estoy d'acord. I, de fet, quan Pizzi lleva a Parejo del camp, Keita li pregunta, estàs lesionat? I Parejo li diu, no. I Keita se tira les mans al cap. Minuts després empatava, eh, marcava en el, el gol que deixava el València fora. És que aquest canvi va ser... <laughs> I en guany està fent tot el que està fent i al principi és que no lluïa, és que no tirava passes, és que no era regular, és que ara té que ser regular davant de bons. És que sempre a Parejo li estem exigint un escalo més per la seva no qualitat, que no veig per que la seva, a altres. Per la, clar que no. Li vas jo... dir el mateix a Barragán que a Parejo, Manolo? Lo mateix? Pero a Felipe sembla, Augusto que, que Aparejo a mi més que la exigència sembla que lo que fa parejo, si tens un chiquet mai que es està en valor si tu tens un chiquet que, es és intel·ligent si tú tens un chiquet que es inteligente i te trau un 5 què li demanes? un 10 perquè puedo donar no. que sí? però lo mateix és pues cuando me traiga un Willy el valoraré perquè a lo millor si trau un 8 i el valore és l'escaloprei per a que, però per, no, per a que arriba però no però un 8 si en pretecnologia que si, és l'Eibar però si trau un 8 no un 8 en pretecnologia que és l'Eibar però escolta que, música, que t'estic no, no. parlant de la temporada de Valverde i la de l'any passat un 8 en matemàtiques que no comptes, un 8 en matemàtiques no comptes el que t'estic dient no enguany ha jugat bé Parejo eh, contra, contra el Barça contra el Madrid Parejo, Parejo ha jugat bé eh. el penal del Camp Nou Bueno, el, a la gàbia. Sí, el penal del Camp Nou a la gàbia, correcte, el penal del Camp Nou a la gàbia. Són errors que no... Però bueno, a veure... Sí. No, espera, espera, espera un segon també. L'altre dia també el porter que està de xapó també fa un error Mira, saps, que Saps qui no va errar mai no? un penal? El que era el tirà. El teu ben volgut Aymar, perquè no tenia collos de tirar-lo. Ixe és, és el que no era la pena. Manolo, perquè no tenia collos de tirar-lo. són errors que Ix, són molt El teu ben volgut i admirat Aymar. Manolo, Un gran. Mago. Eh, eh, a ti Pablito Aymar. Magia. Sí. Nada por aquí, nada por Manolo, deixa'm parlar, a mi sí que me deixes parlar, no? Sí. Eh, bueno, jo dic que error és igual No que el que té el porter eh? l'altre dia també, és un error espectacular. Correcte. Eh? I el que passa aquí, error, pues no, no te va portar una part negativa. El penalti, al final, els penaltis si se fallen i se guanya el partit no passa res. Però, clar, fallar el que falla després vinga el que vinga. Doneu-me el podi dels tres millors futbolistes del València esta temporada. Sí, pues és molt fàcil. El podi, molt fàcil. Parejo, el central, Parejo, Parejo, Parejo, pare, parejo, i Alcácer. No, pa, a mi. Pa, per, a mi, Parejo i Otamendi. A partir d'ahí, que, voy, que se claven en el... Ni Gallà, ni Gallà ni Alves. Ni Gallà ni Alves. El porter... No està Gallà ni Alves. Alves. No, Manolo, son tres, no cuatro. Donan tres futbolistas. Parejo, también Però diga. Parejo, o también diga ya. Alves. no? no? Eh? Alves no. no. ¿Y per no tiene que ser quatre? Mare meva. te demana tres. Claro, te demana tres. Podis son tres. ¿Y si n'hi ha quatre sí, al, al nivell? Podis no, pero no digues eso Tú digues Es cuatro de una cantidad o qualitat superior. Podi. I són quatre. Primera, Però si no és un eh? podi, és un podi de quatre. El que no està ni en guany ni cap dels anys era Aymar. 12 i 45, bueno. fem una pausa per a la publi. No, però per a vestir a un sant, el pibe de Río Cuarto, cuidado, eh. Uf, eh, això eren per les majors, Manolo. Sí, màgia, nada por aquí, nada por allà. Nada, no vas a titular mai. Eh. 12 i 45, pausa i tornem, vinga. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima. Las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes. Todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Consiga las mejores fotos deportivas con la cámara de Levante, el mercantil valenciano. Con ella podrá hacer vídeo y fotografía en las situaciones más extremas, con carcasa sumergible hasta 20 metros y con soportes para casco y para manillar de bicicletas. Por solo 39,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Haga ya su reserva. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Comença. Les 12 i 46, escolteu, i què me diu de, de Rodrigo Triple de futbolista André Gómez, la meva opinió. Millor futbolista que pareix. Sí, ja ho veurem en el temps. Pues ja, ja té, ojalà. Això ho dirà temps. Jo ho firmaria. jo València té un tresor. Ai, lo que tu dius, jo ho Això ho dirà el temps. Salva. Té un tresor el València. Pues Rodrigo de Pola aprofitar la jaimitada de Rodrigo en Vallecas és que, que espera donar-lo de menjar Jo crec que Rodrigo ja no torna a jugar la camisa del València la present temporada, eh? No, no, No, perquè però- lo que li va però- acabar el comitè... Per la sanció. no juga per càstig. bueno, si pel algun dia té a Clar. haver reunir-se... Exacte, no juga per càstig i en busca el càlcul és que li posaran tres partits, dos per l'agressió i un per reincidència. Se van a reunir esta setmana, I no? jo crec que ja no torna a jugar. Però... Eh? No te confirma. Si de no. Pol molt bé, eh? De, sí. Pol, de, Pol, de Pol molt bé. El que passa que és un jugador que a mi me té una miqueta... Eh, no sé, mm, n'hi ha partits que, eh, que ha jugat de mitja punta, ha jugat en l'enllaç, ara eh, jugar per banda esquerra, la partint d'ahir cap a la dreta. ¿Quién es el puesto d'ahir? Sí, sí, és el... Sí, sí. El d'ahir. El d'ahir, perquè ahir el rendiment el de Depol... Ahir, sí, sí. el rendiment de Depol m'agrada moltíssim, perquè va ser el mateix... Se'n recordeu aquell partit de pretemporada que jugava al València, no sé en quin torneig, en Londres crec que va ser, o en, en, en l'Emirates crec, no? Que va jugar... I De Depol estigui extraordinari. Partint de l'esquerra, precisament, en el dribbling, lluitant, sense fer tonteries, un jugador mm. molt aprofitable. Sí. I ahir, per a mi, va ser de lo millor. També perquè era dins dels 11 que van iniciar el terreny de joc, probablement segurament dels que més ganes tenia. Crec que era la tercera titularitat de, Però el València, de la banda esquerra, en el puesto que juga ahir, ha tingut molts problemes, sí. molts partits. Sí. I no és just que este jugador eh, l'hagin vist tampoc, sí. Mm. perquè el poquet que ha fet sí. ha demostrat que té nivell. Sí. Per tant, pensa que el d'ahir ho feu, ho ha de fer molt millor Y mira la diferencia que ni hay de que el valor li pega al palo dos viajes a que no. Sí, senyor. Ja, però Nuno té, Nuno te uh, eh, furor per Piatti i per això juga tant Piatti. Jo no, eh, eh, a no, no, no enganyem-se. Jo, jo no canvia Piatti per, per Rodrigo de Pol. No, no, Piatti ha fet una temporada eh, extraordinària, eh, per al nivell del que venía, jo... ara. Mm. No cambié. Pero cuántas no, no ho sé. No canvie. Jo no ho sé. pilota parada, gols, ayuda al lateral, no cambié. Eh, que pas que a Depol no... Se, jo no, entenc, no, no, no, no a no se li han donat els partits que se li han donat a Piatti. Padell, i tampoc jo pense que és un jugador que va estar 5 anys fent això. Que tu me dius, Rodrigo De Pol, el ratès que ha jugat, futbol interessant. Te la, te la compre. En pretemporada Rodrigo de Paul quan el varen veure tots... Les expectatives molt teníem, i després teníem nos han... al·lucinaren. Jo és que no veig cap... Clar, jo és que no sí. veig a, Folgado, jo és que no veig a cap equip que en pretemporada eh, a cap Igual que, bueno, I és que ha de jugar el que Tu quan vas veure els, gambete, els gambetejos de l'Argentí en pretemporada al·lucinaries con tots. Me'n recorde? Tots parlaven meravelles de Rodrigo de Paul Perdona, és que jo no sóc d'aixe futbol. No, a Dile li agrada parejo, però... O sea, Rodrigo de Paul quan fa... sí, sí, ja, no li agrada. Escolta, va, a veure, és que no, ah, és que no teniu ni, és que no teniu ni idea. A mi m'agrada... No, és algo que no s'entén. A, a, no, bueno, no, no està sí. Eh, piat en equip. A mi m'agrada claro. Parejo, primer, perquè du 12 xicharros. Mm. Segon, perquè tira del carro com el que més. I tercer, perquè arranca, tira i posa la cama com, com ningú. Però quants partits està piat i lesionat? Clar. Un fum. I perquè no has tingut l'ocasió Perquè el tècnic continua... el veu per dins, perquè... que jo crec que és una errada. no, el tècnic no li Rodrigo veia... Rodrigo de Pol. Conteu-me el tècnic no li veia la capacitat suficient de treball en una banda com per a ubicar-lo allí. Vale. I mm. jo entenc que tenint en compte la importància que li concedeix Nuno als mecanismes defensius, que hi estan els números del València, veure que un interior no ajuda el suficient al lateral pot ser raonament suficient per a un entrenador per a decidir-se per a altres futbolistes. Claro, pues, mm. Però eh, estaria equivocat Nuno perquè era primera vegada Chris de Paul titular en el seu lloc on jugava en Argentina i va ser de lo millor del, del partit. I, per lo menos lo més destacable de lo nou sí, Sí, sí, sí, sí. I jo crec que el València té una carència en... Una carència no, però probablement en en l'esquerra hi ha debat entre, entre no, l'aficionat si no al voltant de qui, de no qui, de qui, és, el, de qui és el titular en banda esquerra o si fins i tot allò València Sí, perquè a vegades han pensat reforç, en que d'una manera que mm. pujarà d'interior a l'esquerra. Sí, sí, sí, per Sí, sí. Perquè no tenies la conseqüència per suplir l'altre. Jo crec que després de la pretemporada jo apostava en l'inici de Lliga eh, per Rodrigo de Pol com a titular. Sí, però estem acabant la temporada ja i... Jo també, no ha aparegut, Salva. I no ha aparegut. Jo també. no ha I no ha aparegut. Sí. I, I no ha tingut motius, per lo menos, per a ubicar-lo. Jo també. Eh... A ell me dona eh, mostres d'una qualitat molt bona, de coses molt interessants. Però ni sa banda, Manolo, que jo entenc, mm. entenc sí, el teu ja, raonament... Ja, és prou. Entenc sí. el teu raonament i el que el tècnic li demana de treball. Dir, el ratio, probablement el, el ratio en minuts assistències és molt bo... Però quan ha jugat, de mitja, tal... quan ha jugat de mitja punta no ha rendit Exacte. igual. És veritat, però... perquè precisament De Paul Tegambeteo és el típic jugador argentí però, i a més és que, ho ha demostrat. És la mitja punta que ha funcionat en el València la mitja punta. Sí, igual pràcticament no, ningú, el València juga ningú. sense, sense mitja eh, pues ja punta. Està. puesto no, no però, l'utilitza. Però n'hi ha circumstàncies puntuals, com per exemple, i ho, he, i, i ho vinc dient des d'aquell dia, el gol del València en Bilbao que fa de Pol, altre futbolista qualsevol, quan li arriba aquesta pilota, un tio que juga poc, li aventa una llenya a la pilota i que, vaig a, i que vaig a dins o a l'antic Sant Mamés. Sí. Li dona igual. Mm. Este agarra la pilota, mm. aguanta, amaga, mira on està el porter i li la tira pega... Mm. Vull dir, sí són detalls de gran sí. futbolista. Mm. Ara, torna a dir que jo en la balança també hmm. entenc mm. al l'entrenador sí, sí, sí, sí, sí, que sí. vaig a Calibán i diga, mira, mm. jo per la manera que tinc que, que de jugar, de jugar mm. l'interior ha d'ajudar, però... Però tampoc li ha donat ocasió a que demostri però, que l'interior ajuda. Però, igual que has col·locat a Rodrigo en banda esquerra, no tens raó, que eh? pots ten utilitzar raó. davant l'absència de Piatti, que és el teu és titular, jo, i podries haver una canxa eh, gols, simplement. Manolo, eh, sé que el, el València ha marcat tres gols ahir, per això suposo que estareu en el tema, sí. però és que vull dir una cosa i va passar dijous, i sé que es parlarà de ciència-ficció. Sí. El València en Javi Fuego no perd en Vallecas. I això sí que me preocupa Empata. molt. Empata. Bueno, es que para mí va a ser una va a Ser, la ser gran sabor la derrota. Gran sabor de derrota, correcte. Me preocupa mucho pues el, tema, de lo, el tema Pérez. Yo creo que lo que pasa en, en Vallecas que no, es no, una cuestión de, de, de Javi Fuego, pero que es un gol que se me echa eh, el porter, que en condiciones habituales tú hagués acabar per fer el primer y en el momento que el primer hagués vingut la resta, es el que te pasa lo mateix que en el Camp Nou. Y yo estaba diciendo en la retransmisión, mm. mira si tenía claro, pero no creo que sea una cuestión de Javi Fuego. Creo que, es que al Valencia... Ese automatismo es de Javi Fuego, i, Juan Becha Enzo... Correcto. correcte, i banda, banda, en efecto, a mí, no es que me preocupe Enzo Pérez, pero a día de hoy, Enzo Pérez no te la categoría per ser titular en el Valencia. Pero ni de lluny! Altra probablemente cosa... siga 10 voltes més jugador que Javi Fuego, pero ahora es d'ara... Pero tendrá que demostrar algún día. yo en la posición de Javi Fuego no, Imposible. y y y tú has a algún futbolista y saps que un futbolista que ve en desembre, generalment... Però tu no però, pots donar per expectatives... Però és que la posició de Javi Fuego no és la d'Enzo Pérez. Però és argentí, eh? Vull dir que esto, jo crec que s'aclimaten abans. No, no, però si s'ha aclimatat en targetes, imagina't que, que no serà un jugador que no va. Jo crec que, que és agressiu. Perquè li pot el... Li pot el però, se, però eh? que hem arribat a, a eh? pensar el que... El calentón. El calentón. Mm. Però que hem arribat... Soy un calentón. Manolo, sí. hem arribat a pensar que el puesto que podia jugar era... El de Fuego. A Javi Fuego. Sí, clar. I, i quan s'ha demostrat, o l'han ficat, eh, i aquest nivell no l'ha adquirit. Però és que igual i si no és el seu lloc. Bueno, era una cosa que volia dir-te. No, no, té raó, té raó, té Però jo, i ese dia, l'alineació la, no, li vas, no li la vaig criticar. No, jo tampoc. No, no. Que... La entenia, entenia mm. i se canvi, l'entenia. Bueno, senyors, anem tancant de sobre que, en efecte, amb els amics de Ferto Peugeot, que són els que patrocinen els gols del València en la 97.7 Ràdio, que si ja deu estem sentint molta oferta per jo perquè el València està fent molts gols en guany anem a recordar els tres gols d'ahir davant del conjunt de i sí que el que anem a fer és... Mm, vas a eh, posar el de Parejo eh? vas a posar el de Parejo no, pues, a ser, a veure, si, vols, si vols se'l lleve però no li veig per on és el cantar és més eh? eh? és el cantar és més com tots no, no, no, no, no. estic a punt de per dos eh? va Folgado tira-li el golpe Franco se pega mal eh, pega mal sí senyor el golpe Franco li pega malament Xavi gràcies ha sigut un plaer Xavi moltes gràcies ho deixem així 5 i mitja remissió demà 11 11 i mitja en la ràdio tornem i a les 2 i mitja en la tele i en la ràdio amb el Super Murciélago. deixem amb els gols del València aire Irevan de l'Eibar, Ferto Pejot, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Ahora que el de el Alcázar que veis a el exterior, pero Gallaga ya queda Potsen del Gallaga, segon ¡Qué Gol! porque le pega Porta. ¡Al través! El gol no va a emperar Rodrigo de Paul. De Paul que intenta progresar la pelota de la derecha a Fegulí. Fegulí rebude Barragán. Fegulí que la centra, el balón en la esquina. Le pega para Parejo que le pega Porta. Gol. Ahora sí. en la frontal del área ahora aparece el capitán el máximo goleador ahora aparece Dani Parejo, que le pega la pilota, lluny de la banda y luneta, pero a el segundo en el 11 de la segona, en el 56 del partido, ahora si respira me a gusta el Valencia en Mestalla, Valencia A el gol de Parejo, 2, Falta favorable a Valencia. Tranca de Sin Gómez. La ejecutará Dani Parejo. Redoble de tambor, por favor, para esta falta. Que puede ser con la de Vallecas. Li pega Parejo. Al pal. gol. Gol, gol, gol, gol, gol. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. La noche